Kompleks herifim sana fake ball flex Sabah akşam konfles kontes Emboli 15 yaşında solfeş Kelimelerle yarattı kortej bu PMC sokakta matine ah ya Kötülük rafine ah ya Sokarım batine siktir git sen anca rüyanda bafile ah Kozmopolit kozmopolit İstanbul kozmopolit Tom mahkum ve tonla polis Tonla beyaz ve betonda bahis var ya ya kozmopolit Bir yanda dövmeli hatunlar bir yanda türban Bir yanda kurşuna kurban Dur da ün var sonunuz üsran Urgana tempo zor tempo Bu şeritler dağılır tendon kent beton Biz meto siz kafası kalaslar beş on Bu senkron senin pis bedenine mentol Bana sek koy vektoy Gedo blasta bad boy Benim turnem metro geceleri tekno bra Sokakta amatör stüdyoda çaça bola Dostlar bana kör playlist sana hasbedi last verse bahşiş Yok sahnemde mat göz var his Aston Martin kapiste artist Arsıza hasta bir marksist gibisin hep küfürde etmiyor dua dilim ey Maalesef değilsin muadilim ey Canlı da kötüsün koa gibi emboli Seni bir kaşık suda boğabilir ey Para bizde sana hisse Uçuyorsun kanabisle salak hisle Nasıl kara kislediğimi sözleri ayarlayayım mı bir sahneyi sana bizle Parazit gang şafakta sokakta para big bang Sanmak ki çabalarım boşa gidecek Kovalarım kovalarım yola girecek eyvah Sokakta amatör stüdyoda çaça boy Spartalar kahramanı flow Bana caz yapan tam zamanlı bro Sizinki aynı kanlı sürekli aynı rhyme'ı Yapan amca kansın kapanacak mı artık Parama varsa kastın sabah kalp spaz mı Yakalar her bir has mı canına değildi kastı Mezara gül bıraktım kaderin güldü artık Bir iki beyinsiz yastı arıva derçe tattım Diriyi ateşte yaktım sigarayı çevirdi ateşte artık Hem bu ateist size kilometre farkı Yeni rhyme koleksiyonu Bangladeş'ten aldım Eşmeş kalsı yanıyor raple yandım Resmen arsız herif ne dersen haklı Hep ağlamaklı gelir sağlamaklı Şirket yağlamacalı kara bağlamacalı Sana sağlamacalı bir film Çekelim ve başrolde iki bitir ederim Kametine bırakırım parasını kişinin pepini keserim bitiremez bizi pis emelin Hele bana bak seni pis ederim ha Sokakta ilham perileri var abilerin hepsi şu an gelip uludan Saygı sana yok senin 35'inde bunlar Gelip mahallede benimle de bir tur at bize ev demek ki sana durakmış İşin üstüme alayı suratsız iyi insana sade umarsın Yok yok kalsın o samimiyet Arayı aç yakın temasın zaruriyet Bir eleman tanıyorum gerekli modifiye Hayali patron hayatı kalifiye hey. Sokakta amatör stüdyoda çaça bola Dostlar bana kör bile